Nun bada zer? Nun bada egun hun. Izaren hautsa egun batian bilhakatu zen bizigei zion Xabier Letek be olerki eta kantoe batetan. Hautsetaik jinik berriz hauts bilhakatzia da guebidia. Arte hortan bizigia, edo bizigielako sentsazionia pu badugu. Normalki nihun relitzateke gai bestia erraiteko zer egin behar dian eta ez dian, bako txak libre izan behar behi luke, behai egokienik zaitzon haitien egiteko. Bena anulaz bizitzi aparte katu behar den, aizuekin araudiak atzaman behar izan dia. Gue mende baltar kasian, demokrazia sistema egokia zela, aitzin ikusik izan da. Demokrazia. Abraham Lincoln estatuatuarrak zion bezala, prodeia herritarrez herritaren zat, chantier handia. Hein handia nun eta bosken bidez gue ardurak bester usten Au lieu que les gens s'habituent à exercer diverses sortes d'initiatives, de responsabilités, de pouvoir, etc., ils s'habituent à suivre ou à voter pour des options que d'autres leur présentent. Ohitu gila beste jardirak usten, pentsatuz, gihaur ez gila gai hortako. Mais pourquoi il serait pas capable de gouverner Mais parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner. Alta boska gusietan haitatzen ditugun ordezkaiak estia baitezpada gubeno trebeago. 60% des députés, à vous qui ne comprennent rien à l'économie, Et ceux-là, ils vont décider, ils décident tout le temps, ils votent, ils augmentent les impôts, ils diminuent, etc. etc. Jentartiak geoagotahabo behardura edo implikazio soziopolitikoak utz eta geoetahabo otsesko dakitenei ustendia gaizak. plus le gens se retirent de l'activité, plus quelques bureaucrates, politiciens, soi-disant responsables, etc., prennent sur eux. Bom, hainbat argi batzen dia gaizak, bena nula egin hitar guziak arduratxo izateko. hezkuntza edo eskola litzateke egiltzetai bata, bena ez da kasia. L'éducation devrait être quand même beaucoup plus axée qu'elle ne l'est maintenant vers les choses communes. Il faudrait comprendre les mécanismes de l'économie, les mécanismes véritables de la société, de la politique, etc. etc. Et c'est ça qui n'existe pas du tout. Eta hoi ez da ike astea emaiten agian ez dugulako zikasi nahie, eh? baizik eta ahua xabalik entzun entzun bakotsak, beikuspegiaren araberako segurtamenak besten ahuetaik. L'homme n'est pas un animal qui désire le savoir. L'homme est un animal qui désire la croyance, désire la certitude d'une croyance, d'où l'emprise des religions et d'où l'emprise des idéologies politiques. Demokrazia sistema batetan gila aleike pentsatzen dugu. Bena libertate ideia hoi hein bat konfunditu dugu nahi dugunaen ukeiteko ideiaekin une télé dans chaque chambre, euh, deux micro-ordinateurs dans chaque chambre. C'est ça qu'il faut détruire. Tout dépend de ça. Le système s'appuie parce qu'il y a cet imaginaire qui est là et qui fonctionne. La société capitaliste maintenant est une société qui, à mes yeux, court à l'abîme de tous les points de vue, parce qu'elle est une société qui ne sait pas se limiter mugaik ez ezartia jakite horrek deiku libre izateko impresionia emaiten, bena libre izatia beste Eta ez da ariketaik aizena. Oui, la liberté, c'est très difficile, oui. C'est très facile de se laisser aller. L'homme est un animal paresseux. Il faut choisir se reposer ou être libre. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant la télé. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes devant la télé. Vous croyez être libre en zappant comme un imbécile. Vous n'êtes pas libre. C'est une fausse liberté. Hara. Je pense que nous devrions être les jardiniers de cette planète. Il faudrait la cultiver. La cultiver comme elle est pour elle-même. Et trouver notre vie, notre place relativement à cela. Hara, gure aipaldia hortan utziko dugu, nik uste badela aste batentako puz, zer pentsa, izanuntza. da zer?